nikakvog menheđa ne imamo. Nama danas ne trebaju ljudi koji će skorakati na ustup dina i vjere i dale sa profiterima šta i kako da rade. Nama danas treba vera i normalne, nama treba u Marijs, nama treba Omer, nama ne trebaju partijaši, nama ne trebaju novotari, nama trebaju Allah traži braća moja ljudine.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 Putevi će biti zatrpani. وتفنن الأعداء في حرب الإسلام وأهله Ostaje samo put vjernika. Braćo, sva ova previranja i po Bosni i u čitavom svijetu, pogledajte šta se dešava. Svjedoci smo, evo, ko je bio sinoć u Magle? Pola ljudi ne znamo. Bilo je preko stotinu nešto braća. pola ljudi ne znam. Vidjeli ste omladine. U Sarajevu sam bio u petak, pola ljudi ne znam. Odakle ljudi dolaze od one pomoći koje Allah te bar koje ta roba. I, do, i gledaš i kako je Allah upućuje ti, ne znaš. Dolazi inženjer, dolazi onaj, dolazi prvi put i vidiš. Allah upućuje ljude. Zbog čega ti ostaviš duži drugi. Zato što Allah hoće šta? Da učini vidljivo i svjetlo svoje. I ti gledaj kako je kod onog materija jaka i sijalca, a više nemaš snage ni da ih potiraš Ne možeš više ni baterije izmijeniti. Dok si je punio je bilo dobro, ali sad si došao u fazu kad više ne možeš mijenjati. Nemaš više snage. I sam sebe obmanjuješ da su baterije koje su ti davno istrošene. Mogu se uzeti nekakve polovne stanje. Samo da svijetli, ne može. Ne može. يا ما بكيت من الفرح بعد الأحزان يا ما درف دمعي على خدنا الضاح Ovaj sad je sinom u Londu, Jerry Jones, on mi baš me interesuje. Zašto? Od čega? Dobro še je malo prije kaže, kad je trebalo glasa tu na vremena, kaže, to je šedarski opravdano. Kaže, manje zlo. A kad treba da ga skine s vlasti, kaže, sad šedarski nije opravdano. Jeste, pamet, ne važno. <laughs> Banditi, jer... Ubili bi oni nas, fetvalno svi. Ko što radi, svjesno ubijaju ljude, umet ubijaju one koji nasjednu, šta će imani nasjednu? Ne zanima, uopšte. Kaže Omer bin Hatab, niko nije kriv za svoj, uh, osim on sam za svoj zavlju. Niko. Ko kaže ovo, <laughs> kaže, ali, šej, džanetu, Omer, halifa. On kaže, niko tebi nije kriv za tvoj zavlju, ti si sam. I taj šetan. على سرير فاقد حب تحنى غطت براءه حسنها اتعاب وصياح على سرير فاقد حب تحنان صارت كما وردة وردان فحغ زمشي ياتي نشط ترقويم يا كونستانتو تبي بارا idemo za nalja munja ti ćeš me ne slušaj mola pa ja ulažem pa ja to više jedan dinar ko će ti vjerovat viš da samo petljaš a poštenom trgovcu svakog vjernika. Ili da se obraćamo, ko što se ovi obraćaju, za pomoć, kome više neko se na vrata, ko mušici neke, kad je Ibrahim a.s. porazbija kipa, kaže, pitajte ovo, daj, Ibrahim, šta ti sa nama, ti za ne zna govoriti. Pa šta je ova ljudi, sam kažete da on ne zna govoriti. Kako će on prenijeti Allah u vašoj dobi? Ti normalno. Vi kad je neko mušik i budala, kretite. Mi Ibrahime, zna, zna, ne zna, govori, šta ti sad nama? Eh, još si nam ostaje ovog jednog, viš, napravi od nas, budale. Znaš? Da e, to bak, isto koji danas, da očekuješ od nevjernika da pomogne u savršenu vjeru. Da očekuješ od nevjerničkog programa da ćeš preko njega dobe reke za usavršeni vjeri. Kome je to uspjeh? Nikom. www.pautag.com Soba put vjernika. الأرواح يا واحد تزي الصبورين الأحسان واختامها ذكر به المسك فواه على النبي التسليم مع صوت الأذان على النبي التسليم مع صوتنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sva zahvala pripada našem gospodaru Allahu Tebareke Otara. Njega Allaha veličamo i od njega oprosti i uputu zažimo. I neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda, ali i selatu o selam njegovu porodicu ashaabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana sudnji. A zatim, poštovani džemate, selamu <clears throat> alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvala Allah uzvišeno na islam. Hvala Allahu te bareke o koji nas je uputio na pravi put. Zaista, cijena ove upute, braćo moja, je ogromna. Toliko je uputa slatka, kako ši malo prije reče, toliko je slatka, ona sama po sebi, ta uputa i ta islam, je tako primamljiv da je za pravo čudo čudice ljudima zašto neće ovako lijepu stvar. Allah te barek je ta'ala moja, braćo moja, kad priprema svoje robove za pobjedu, onda on, Azzebeđel, stvori okolnosti, situacije u vremenu i mjestu koje će davati naznake da se pobjeda nazire. Koje će davati naznake da se pobjeda nazire. Allah te bareke ve ta'ala u Kur'anu obavještava nas da će nevjernici žele u ustima svojim da utrnu Allahovo svjetlo. Pravo je čudo. Subhanallah, pravo je čudo. Vjerovati Allahu, vjerovati nevjernicima, a u isto vrijeme vjerovati u ove ajete. Znači onaj ko te stvorio, priznao si ga za jedinog istinskog Boga ili božanstvo, kome se i bade čini. I ako vjeruješ Allahu, a on opisuje stanje nevjernika, I nama govori, oni žele da utrnu Allahovo svjetlo. A kako smo rekli na početku, Allah nam dao svjetlo. Allah nam dao uputu. Svjetlo je Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. I oni žele da utrnu svjetlo. To nam kaže Allah, zašto mu ne vjerujemo? Ako ti uzvišeni kaže da ti neko ne želi dobro, zašto mu ne vjerujemo? Šta je problem? I gledajte, naš iman, i pored toga što oni kažu, što, što pokušavaju i nastoje ne samo u ustima. Ovdje vajete došlo samo u ustima, ali i mecima oni će ulagati bogatstva da utrnu ovo. Uzvišeni im kaže, ali kaže Allah želi da vidljivim učini svoje svjetlo, vada u kirel kafiru. Ponovo ponavlja koliko gotovo ne bilo njima povoljno. Kao, šta misliš, kakve karakteristike kod sebe trebamo onda imati? Evo jedna na je. Allah želi, oni žele da ustima svojim utrnu lavo svjetlo. Allah želi da učini vidljivi svoje svjetlo, svjetlova. Evo kjera mušikuna. Koliko god to ne bilo po njima, njima po Ako braćo Allah želi da učini vidljivi svoje svjetlo, zašto to mi nećemo? Zašto to mi ne želimo? Vidljivo svjetlo! Svjetlo kad se upali, ono se vidi, mora se vidi. Međutim, danas se polako gasi, neko svi. Zašto se gasi svjetlo? Kad uzvišeni hoće da ga učini vidljivi, a ti nećeš da se ono vidi. Propusti. <laughs> završio si karijer. Uzvišeni hoće da ga učini vidljivim. I kad ti ostaviš bateriju, uzet će drugi. Ili poneće drugi to svjetlo, a ono se zove sunnet Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Da se vidi svjetlo. Zato što Allah hoće da se da ga učini vidljivim. Da se vidi da jesi musliman. Ne možeš iz prikrajka ništa uraditi. Ne možeš se kriti. Tad nećeš ništa napraviti. A prije svega nećeš ispuniti misiju da se svjetlo vidi. Allah te barek vetala. Kako kaže da će učiniti vidljivim svjetlo svoje gledaj, naš gospodar je obećao da će ova vjera biti gornja. Šta mislite onda šta treba da bude sa našim vjerovanjem u ovu stvar? Kakav onda iman i jekin kod jednog muslimana treba da bude? Da li onda vjeruje da će pobjeda doći bez obzira šta je kod njega ili da ne vjeruje? A da bi pobjeda došla, to jekin u brzu pobjedu mora biti 100%. Znači, ubjeđenje mora biti sigurno kod tebe, da bi kod tebe, da bi ti dobio tu pobjedu. Drugšije nećeš. Drugšije pobjedu nećemo dobiti. Ako je iman, a on je glavna komponenta za pobjedu i glavni nosi od svih problema, mislim svih problema koji treba riješiti je iman, iman ušta upravo tu pobjedu. Da će ona doći. I ova dešavanja sad, sve dešavaju. Na globalnom pla planu. Nije to samo Egipan. Ima puno toga što je se desilo. Što je išlo, ide kao uvertira. Muđajdi se hapse godinama. Muslimani se hapse braćo godinama. Mi uživamo. Naša braća su po 20-30 godina u zatvorima. Evo i kod ovog taguta. Pa je Allah te barek i vetala dao i daje znakove. Šta? Da faraon ovog vremena pada. Znači počeo si prvi, prvi padaš. Pobjeda se nazdje. Može biti on tagut kraj Meke. U Medini može biti. Može rašta hoće. Ali zapamtite sve dok bude jedan Allahov iskreni rob, ovaj će biti poražen. On će gledat kako će taj biti poražen. Jer se nazire u zraku, u zraku se nazire, nevjernici kažu, klimatski poremećaj. <laughs> ne, klimatski. U vašim mozgovima je poremećaj. Nije to klimatski poremećaj. Da vam padaju i pogledajte, <clears throat> uzvišenite bareke u otava, kada robovi njegovi rade što im je naredio, on dadne da ti, da mi vidimo slast te pobjede. Kako ćemo prepoznat to? Pa desi se nešto što mi nikad ne bi ni pomislili da se može desiti. A ono bude uzrokom da nas uzvi i mi gledamo Allah, pa ovo je naša pomoć. Mi je primijetimo, evo je pomoć. Nema muslimana na zemaljskoj kugli koji danas ne diše makar malo lakše samo radi onog firavna tamo. Možda će doći gori, ne znam, nije bitno. Ali sigurno, sigurno da ovaj Tubarak završava karijeru. I to su znaci. Čovjek koji je oko sebe imao na stotine hiljada straže, policajaca, aviona, tenkova, gledajte što se desi. Šta hoću da vam kažem? To je masa, većinu masa ljudi. A šta mislite kad krene organizovana grupa? Ovi nemaju ništa. Goloruki ljudi rešavaju problem. Sa najvećim faraonom ovih vremena. Tiraninom, zalimom, tagutom, mubarakom. Gledaj kako ga rešava. Ko? Gospodar te bareke o tala. Kun fe Nemaju ni plitki kod sebe u rukama. A on pada, pada reži. Šta se onda čudi ta sahabima? Kad njih 300, sredio njih hiljadu. Šta mislite? Šta je se kod njih dešavalo? E zato je ima i ubjeđenje prva komponenta do pobjede. Ti uradi što uzvišeni tebi naređuje. A kako će doći pobjeda? Šta te briga? To uopšte više nije važno. Da li će doći pobjeda sa padanjem leda, sa nestankom struje, s ovim, s onim? Tu nas ne, nije, ne ulazimo u to. Rezultate daje uzvišeni Tebareke Vatala. A on je obećao. On je obećao. Čitav Kur'an. Sunet poslanika sa Veselem govori o obećanju i došlo je kao motivacija i obećanja za pobjedu i spas muslimana i na ovom i na onom svijetu. Samo je problem jekin. Da li mi u ovo kako treba vjerujemo? Ili se trebamo uzdati u svoju snagu da imamo što više tenkova, da imamo satelita, da imamo što više para, pa da nas to nekako obmane i onda se ne uzdamo. A baš je suprotno. Onda, zamislite kakvo pouzdanje treba čovjek da ima i kakvo će imat kada mu ova akida podari jekin nakon što nema ništa. I nema ni tenka, nema ni topa, nema ni para, nema, nema, nema, nema. I on kaže, nema veze. Hazbun Allahu, nekman akid. Ovo me čini čvrsti. Šta? E ovo upravo. Allah me iskušao da nema ništa. E sad ću biti kakav sam. E sad mi on dovolja. E to su ti momenti kada uzvišeni te barke od tala pomaže svoje robove. To su ti momenti. Najlakše je poredati vojsku stotinu hiljada ljudi. Ova dava nikad nije išla sa parama. Ova pobjeda nikad se nije mogla kupiti. Nije nikad doći. Krv, znoj, trud, rad, muke, iskušenja, nikak drugi. I šta? Da se Allahovo svjetlo vidi. Nemoj krit kur'anske ajete i hadite. Allah će učiniti vidljivim. Jer kaže, oni žele da utrnu Allahovo svjetlo, ko nevjernici. Ali kaže, Allah će učiniti vidljivim svjetlo svoje, u valeu kerel šikun. Koliko god to ne bilo povolje njima. Ajmo se onda mi staviti u ovaj drugi, u ovaj dio ajeta, da će Allah učiniti vidljivim svjetlo svoje. Kako? Ako ti ne budeš htio da se to vidi, da se pokaže, da pokažeš ljudima kome trebaju robovati, on će dovesti nekog ko će pokazati da se to vidi. Sakri se ti kod hoćeš. Bježi kod god hoćeš. Ali osnovan, osnovni poziv ljudima jeste da samo obožavaju njega. Te bareke o tala. Ništa drugo. Allah te bareke o tala, kako smo rekli, u dosta ajeta. U stvari cijelokupan Kur'an i sunet nije došao da mi živimo poniženi. <laughs> To je jasno ko da. Niti će nas uzvišeni poniziti. Kako ćete poniziti? Nego ljudi sami sebe ponize. Kako? bježe od ponosa. Jer misle da će ponos prouzrokovat kod njih zatvor, ubijstvo, gladne i maštinu. I onda bježe od ponosa ka, ka ponor. I ti se moraš poniziti pred ljudima. A zar nije bolje se poniziš pred svim gospodara? Nije zar nije bolje? Ovo je neuporedivo. Ne govorim to u smislu da treba uopšte pored. To se ne poredi. Samo je poniženje pred Allahom. Gospodar moj, daj mi. A onaj ko se ponizi pred ljudima, on sigurno mora ugasiti nešto od ovog svjetla kojeg Allah hoće da učini vidljivim. Mora nešto. To je danas primjetno i kako. Ugasim ga ovde, ugasi i ovo, ugasi i ovo, ovog nek nema, tamo nek nema. Neće tako. Rezanje nokti u petkom, ako je sunnet, ne sekiraj se, to je mudrost. Ne sekiraj se, to je mudrost. A sa jednim malim propisom, samo se malo naigraj. Iako je to rezanje noktiju. Pa ćeš vidjeti pa vidjet da to nije mala igra. I da to nije za frkancija. Pa ćeš onda vidjeti da nis, što su ashabi za lao i postigao se sve šta god. On ura desna ruka i oni, bukvalno i desna ruka i oni. Bili smo tebe lao posljednice, pa i mi radimo. Ako bi Resul sa ovim se ostavio papuće ovako, odmah i oni ostavio tako. Zato što ga vole. Allah te barake kaže, obećao da će njegovi robovi čestiti naslijediti zemlju. To je sigurno. I ovo kad se govori, nama nekako ne pomislimo da nema da budemo to mi. <laughs> to je tako. I što bi ja ovdje da budem taj. Da uđeš im konja vranca i prema Sarajevo, ha? Gdje god se ukriješ samo je zani. To su želje. Uzvišeni obeću da će naslijediti naslijed, naslijed zemlju njegovi robovi. Za, šta je ovo obećanje? To je naš jaki Od šartova šehadet. Je ubjeđenje da ono sa čim dolazi Rasul sallallahu alaihi sallam, što nas je obavijestio, što nam je rekao, ubjeđenje u to da u to nema sumnje nikad. To dovodi do pobjede. Drugče nikako. I između ovog ubjeđenja dosta se stvari može namjestiti. To je preprečiti prva je dunjaluk, a druga je smrt. Prva je dunjaluk, a druga je smrt. Ili je jedno, ili je drugo. Žao ti da umreš i da ti je da imaš što više. A uzvišen upravo za ove dvije stvari ljudi ugovor kupoprodajni u kome stoji hoćete da vam kažem na trgovinu koja će vas pasti, patnje je nesnosni. Borite se na Allahom putu, životima svojim i medicima svojim. <laughs> Upravo ove dvije stvari. I to na Allahovu put, ni na čim drugom. I uzvišeni kaže, kaže, naša riječ prijevodu značenja je davno rečena robovima našim poslanicima. Kaže, in nehum, nehumul, mansurun. Kaže, uzvišeni te bar, kaže, Oni će biti doista potpomognuta vojska. I oni koji budu slijedili. I gledajte dalje, kaže uzvišeni. U inne džundu nale homun galibun. Kaže, i <laughs> kaže, vojska naša će sigurno pobijediti. Gledajte. Allah te barek je otala ovdje kaže, vojska naša. Čija vojska? Samo Allahova. Da ti naredbe i upute budu i smjernice samo od tvojeg gospodara. Onda si ti njegov vojnik. I onda dolazi pobjeda onda si njegov vojnik, a zatim dolazi i pobjeda. Jer ako ne budeš njegov vojnik, šta god budeš uzimo, najmanju moguću stvar za koju ti smatraš da treba je zamijeniti, mjesto sunneta, nećeš da pomoći. U tolikoj mjeri nećeš bi pomognuti. Najmanju moguću stvar, a ništa se ne smije zapostaviti. Kaže Allah te bareke ta'ala u obećanju, još jedan ajet, da je kaže, obećao vjerovjesnicima da će im on dati pobjedu. Pa kaže, kada Musa reče narodu svome, molite Allah da vam pomogne, i budite strpljivi. Da vam pomogne i budite strpljivi. Kaže, zemlja je Allahova. I kaže dalje uzvišeni, on je daje u nasljeđe onome kome on hoće od robova svoj. A lijep ishod će, kaže, biti za one koji se budu Allaha bojali. <laughs> nema, nema ni jedne sekunde života koji živiš u okrilju Islama i sunneta, a da gubiš. Ni jedne sekunde nema, a da si izgubio nešto. Osim ako provodiš u nemaru i u grijesima. I vi gledajte, braćo, sva ova previranja i po Bosni i u čitavom svijetu, pogledajte šta se dešava. Svjedoci smo, evo, ko je bio sinoć u Magle? Pola ljudi ne znamo. Bilo je preko stotinu nešto, braćo. Pola ljudi ne znamo. Vidjeli ste omladinu. U Sarajevu sam bio u petak, pola ljudi ne znamo. Odakle ljudi dolaze od one pomoći koje Allah te barke od tala obi. I, do, I gledaš i kako je Allah kući, ti ne znaš. Dolazi inženjer, dolazi ona, dolazi prvi put i vidiš. Allah upućuje ljude. Zbog čega ti ostaviš dođe drugi? Zato što Allah hoće šta? Da učini vidljivim svjetlo svoje. I ti gledaj kako je kod onog baterija jaka i sijalca, a više nemaš snage ni da ih potiraš. Ne možeš više ni baterije zmijeti. Dok si je punio je bilo dobro, ali sad si došao u fazu kad više ne možeš mijenjati. Nemaš više snage. I sam sebe obmanjuješ da su baterije koje su ti dano istrošene. Mogu se uzeti nekakve polovne stavi samo da svijetli ne može. Ne može. Nevjernici su i pri, a i sad i uvijek će pokušavati da ugase Allahovo svjetlo. I vidite uvijek da se uvijek pojavi, uvijek bude kontra. Da Allah te bareke je otala, dadne im baš da i to snađe. Upravo ono što se bore, protiv čega se bore, da im se pojavi. Pojavi se neko ko će im pokazati i učiniti da vidi Allahovo svjetlo. I mi nekad se, jel da, i žalimo kako imaju oni medije u rukama, kako su jaki, kako imaju para, kako imaju novca, kako imaju ekonomiju, bogati jesu. Znate što uzvišeni kaže za njihovu ekonomiju? Kaže Allah te barak vitala, inna ledine kefaru, yunfikunem valehum, jasuddu an se bili lah, kaže, oni koji ne vjeruju, troše, kaže, imanja, troše svoje pare, da bi odvraćali od Allahova puta. Obratite pažnju. I kaže uzvišeni dalje, <clears throat> oni će kaže, sigurno utrošiti. Danas ulažu sve. Egipat, Palestina, Afganistan, Čečenija, Irak. Gdje god čujete terorizam, to je. Samo jedan dio. Samo jedan dio gdje god čujete, sve dadoše samo šta? Da unište Allahu sve. Troše pare. Ko kaže? Kaže Allah te bar kretala. I mi to vidimo. I kaže uzvišeni, gledajte ovo, kaže oni će sigurno trošiti. I utrošiti i potrošiti. I kaže, a zatim će zbog toga žalt na kraju će biti pobjeđen. <laughs> Naše je samo da sečkamo da oni potrži pare. Wallah ima kaže. Oni bez para ne mogu ništa. Allah voli da im uništi ekonomiju. Amin. Samo da potroši, kaže, a oni troši, jel da? Evo sad vidimo, troši, ila je sad ovo. Recesija. Kaže, Danska pada, Španija se gu, guši u kreditima. Samo se dajte. To mi čekamo. Nama je gospodar rekao da ćete vi trošiti, potrošiti kad potrošite, pobjeda. Jer mi s parama ne znamo ratovati. Ja ne znam uzeti 100 eura i šamara čovjeka, šta šanse. A oni bez 100 eura ne znaju, ne mogu, iz, ne mogu čizme obući. I uzvišeni kaže, a kaže, oni koji ne budu vjerovali, bit će, kaže, u džehennem potirani. I pogledajte, koliko, koliko troše pare. Danas pogotovo, znamo svi ta židovska ekonomija, američka ekonomija, nafta, oni jel da tamo, što su ih doveli u Saudijsku Arabiju, evo vam neki imate bazene, napravte sebi koju crpu, ne smeta ništa, što ima veze. Samo trošite, troši i jedni i drugi. Svi trošite. Trošio je mu barak, jel da? To barak potrošio, troši, troši, troši, troši. I uzvišeni kaže, kao da nam govori, puste i potroše, kad potroše, onda će biti pobjeđeni sigurno. Jer njegov vojnik neće ratovat bez 2 tri hiljade eura. Na kraju kreva nema ga čimeni plan. I kad sigurno potroše pare, a uzvišeni kaže, potrošće. Sve će potrošiti, kaže, e onda će biti pobjeđeni. Biće poraženi. Mi danas svjesno ili nesvjesno. I moramo, i dio smo toga, svjesno od nas uzimaju pare. Kroz proizvode koje plaćamo, kupujemo. Uzimaju pare i sa njima nas udaraju. Ali evo pogledajte, zar nisu najveće sile? Kakva je Amerika? Amerika to nije već, davno ona to nije, ako nije već potonila skroz. To je samo blefaža, medija i reklama. Njemačka, Austrija, Danska, Španija, Italija. To svaki dan masovno ljudi idu na biro. Masovno, hiljade ljudi ide na biro. Jer gdje su trošili pare? Gdje je troši? U Afganistanu, u Iraku, u Palestini, trošili su i u Bosni, u Čečeniji. I kad ih potroše, pobjeda je. Ali oni će ih potrošiti sigurno. Zato, braćo, ne smijemo ne smijemo, ne smijemo ni u jednom momentu, ne daj Bože posumnjati da muslima neće biti gorni. Ova stvar, ako ti se omakne, vraćaj se brzo. I ako pomisliš samo na sekundu, da ova stvar, Kur'an i Sunnet, kad kažem stvar, mislim globalno, ne ono stvar kao stvar, da ti neće davati plodove, pa subhanallah, zar to mi već ne berimo? Evo, evo ovako. Zar ovo nije već pobjeda? Zar nisu prošla evo ubosna iskušenja do skora? I dan danas sve se diže. Ali eto, ono malo što je bilo. Pa nas se odrekoše jedni, pa drugi, pa treći, pa četvrti. Vi ste toga svi svjedoci. Pa su se radovali da će ovo biti ugašeno. Da će propast. Moramo i razočarati. Nije njih. Nije njih. Razočarati će tijelo će biti Ne mi, Allah će vas razočarati. Budite sigurni. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون on je poslao poslanika sunnet da bi ga uzdigo iznad svih vjera. A nije da bi ga ponizio. <laughs> nije on poslao poslanika i ovu vjeru sa uputom da ona se miješa sa batilom. Jesi <laughs> Šta ti je? Nego je poslao da ga uzdigne za svega onog što ne volja. I opet uzvišeni kaže, volao kerhel mušikun, koliko god to njima smetalo. I ovo uzvišeni objavljuje nama. I nije ovo, volao kerhel mušikun, to Allah kaže, ne, da i ti kažeš. <laughs> Takav sam, šta me brigaš da tebi to smeta? Sve jednom Boga. Ti <laughs> šta sam, nici mi došao, niti mi traži otići. Više od mene. Pa nemojte, stante, pa pušte, ne, ne, ne. Allah je poslao poslanika, mi smo to privatili, vjerujemo u njega, sa uputom, sa istinskom vjerom, I to što, što je vama krivo, šta nas briga? A vi danas vidite kome sve krivo radi ovo. Hovelevi, on je poslao poslanika sa uputom, sa istinskom vjerom, sa, jest, da bi je uznigo iza svih vjera. Samo se malo stavi i razmisli koliko danas ima ljudi koji se deklarišu kao muslimani, a upravo ovu stvar napade, žele da ugasiti. On je poslao poslanika sa uputom, sa ispravnom vjerom. Da bi je uzdigo iznad svih vjera. I onda je uzvišen i kaže, varavu kerihel, mušreku, koliko god to ne bude povolje mušicima, ko su oni koji ne voli ovo svjetlo i ne voli ovu uputu? Zato uzvišen i kaže, kao da nam govori, varavu kerihel, koliko god to ima. Šta god im bude, svejedno. jedno. A ovi ajeti su na nama da sprovedemo djelo, da pokažemo uputu, istinsku vjeru, koliko god to bude krivo mušicima, šta nas briga. I zasigurno, samo danas, u čitavom svijetu, svi ovi taguti sa dršću. Prvo oni u muslimanskim ponavnim znacima zemljama. Prvo oni. Dobro se tresu. Jer su lopovi primili lopove kod sebe. Lopovi, kaže poslali poslednje se na duše su ko vojske. I onaj Blentan, kako se zove iz ne znam ime. Benan, kako? Benan. Kako? Benan. Be, penal. Ja, penal, gdje je pobjegu? Pobjegu kod br svoje braće. Povjer. Nema gdje drugo. Oni ga primili. Ovaj šalje sinove u Londu, gdje li će on smugnut, baš me interesuje. Zašto? Od čega? Dobro še je malo prije kaže. Kad je trebalo glasati u na vremena, kaže, to je šedjatski opravdano. Kaže, manje zlo. A kad treba da ga skinem s vlasti, kaže sad šira skinio, opravdan. Jeste, pametni vaš, Bandit, jel? Ubili bi oni nas fetvama svojim. Ko što radi, svjesno ubijaju ljude, umet ubijaju. Oni koji nasjednu, šta će imati nasjednu? Ne zanima me uopšte. Kaže Omer bin Hatab, niko nije kriv za svoj, osim od sam za svoju zavlu. Niko. Ko kaže ovo, <laughs> kaže, ali, šej, u džanetu, Omer, halifa, On kaže, niko tebi nije kriv za tvoju zabludu, ti si sam. I tačno je tako. Allah akra. Sam ti, srce ti nagne prvo i onda ugledaš, onaj ti rekao za njim. A ovo je dobra, ovo je opcija izvlačenja. Ima samo gdje da se izvuče, ne ima. Mi se izvlačimo iz čahura, da nas ljudi vide. Evo nas, tu nam je obaveza. I ubijeđeni da će Allah pomoći ubijeđeni da će Allah pomoći. Svi ovi, sve i jedan, koliko god on imao funkcije, šta imao funkcije, danas i te kako jako porku sebi prihvataju. Ko veli, vidiš ti, kad se ovo dešava sa Egiptom, šta je onda da se to desi negdje u Austriji, u Americi? Šta je to da se desi negdje? Kad tamo se, pazi, u napovom čovjeku, može onako nešto desiti. Vidi kako se stolca zadrma brzo. Nama svakako ova recesija ništa i ne koristi. Jel da? Bilo je, ne bilo je svejedno. Ali obećanje koje nam Allah kaže je dio našeg imana. I braćo moja, zapamtite što vam kaže. Allah mi uzvišeno. Doza vjerovanja, samo malo ako ti skrene iz puta, možete koštati džehennema vječer. Jer obećanje Allahu, što Allah kaže, ti moraš vjerovati. Halo, to je la ilaha illallah. To nije za frkantija. To je isto ako što moraš vjerovat da postoji Allah. Isto, nema razlike. Da vjeruješ u obećanje Allahovo. Što, ti ne vjeruješ da će Allah dat pobjedu mu'minima? Bez uslova. U, samo da radi ono što ono njih traži. Znači, čak ne moraju ni imat na, vojnu nadmoć. Nije uzviše nigdje rekao morate imat. Pripremite protiv njih dva pata, osam, osamdeće tvorki, dvije sablje. Nije koliko god možete pripremiti. Allahu akbar. Svarno volimo naše gospodara, Allah, akbar. Ničim nas nije obtereti, Allahu akbar. Znaš da ti je rekao ovdje, kada mora vas biti dva i dvije hiljade, pedeset stotinu hiljada, ne, ne, pripremite. I zato obećanje ono što on kaže. Ako ne vjeruješ, kažeš ne vjerujem ja da će muslimani biti imat pobjedu ikad. Znaš što si rekao ti? Ti isto kada ne vjeruješ u sudnji dan, što je To ima. Jer moraš Allahu vjerovati. A ako Allahu ne vjeriš, pa ako ti Allahu ne vjeriš, pa kako ćeš meni vjerovat onda? Kako ćemo ja i ti sarađivati? Kad ti ne vjeriš da će Allahu bi ajeti, kad se budu, hajde da kažemo, implementirali na zemlji preko njegovi robova, uzdignut njegove robove, u šta ćeš onda vjerovat? Šta je onda svoja robovanja Allah? Kako je to onda robovanje? Ako ti smatraš da neće to robovanje rezultirati tvojim ponosom, nikakvo robovanje. Uzvišeni kaže, Nada Allahu ledine, amenu minkum ve amenu salihati, kaže uzvišeni, u ajetu kaže Allah obećava, podlog ajet prirodno značenje, kaže Allah obećava da će oni među vama koji budu vjerovali, gledajte ovo, i dobra djela činili, sigurno namjesnicima na zemlji postaviti. <laughs> Allah obećava i kaže, oni, kaže među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili, sigurno postaviti halifama na zemlji, namjesnicima. I kaže, kao što je postavio namjesnicima one prije njih. I kaže uzvišeni dalje i da će im za cijelo vjeru njihovu učvrstit onu koju im on želi. Sam Kur'an je akida Allahu akra. Onu koju im, on će im učvrstit vjeru koju? Koju im ono želi. Suprotno od toga, ono što ti uzvišeni ne želi, neće te ni učvrstit. A ono što ti ne želi, nije ti ni, ni objavio. Nije ti ni, ni naredio. Nije te ni, ni opteretio. Ni, ništa, nego što ti je objavio, što naredio poslanik sallallahu da nam prenese, e tu će ti vjeru on učvrstiti. I takve će postaviti namjesnicima na zemlji. Ostalo ništa. Jer vjeru koju im on želi, učvrstiti. A koju nam Allah želi vjeru? Islam. Šta je Islam? Predanost Allah. Jedina ispravna vjera. Da vjeruješ u Allaha te bareke u ta'ala sa onim sa čime dolazi Rasul sallallahu sallallahu sallallahu Tu vjeru će Allah učvrstiti. Koju im on želi. A kome želi? Pa svojim robovima. A ako im želi, što im želi? Pa zato što je zavolio. Uputio ih i oni su krenuli njemu. Zato kaže ovde, oni koji budu vjerovali njima ću, kaže, da, sigurno će i postati namjesnicima na zemlji. Sigurno. Koga će postati namjesnika? Ako uzvišeni kaže da će postavljati namjesnike na zemlji, obratite pažnju. Što se ti trkaš da budeš namjesnik? Ha? Kakav ti to hoćeš da budeš predsjednik državljenja? federalne jedinice, jedan, dva, tri. A uzvišeni kaže, one koji budu vjerovali i dobra djela čini, ja ću im postaviti namjesništvo na zemlji. Učinit ću i namjesnici. Koga? Skoro sam čuo jednu izjavu od koje me, malo mi nije mozak. Kad jedan kaže, vidiš, kaže, ovaj sad načelnik krimi policije i vidiš, kaže, kako je njega Allah pribio, obični policajac, sad ga je, kaže, Allah stavio na visoko mjesto da upravlja ljudima, da komade ljudi. Jer ovo taj namjesnik koji Allah kaže da mu želi vjeru, koju on želi mu vjeru. Jesi to ti? Ozbiljno kaže čovjek, Allah ga, viš kako me stavio ga na deređe. Di smo onda mi kod Allaha su ovako na deređama Allaha? Policajac, krimi, policije, inspe, ona, eh, komandije policije, policijske stanice, federalno MUPA, FBI. Šta ćemo sa njim Markom bol? Njega je onda Allah uzdigo. I on je komandant policije u Republike Srpskoj. Ili Dino, dvorni. Gospodaru nebesa i zemlje. A uzvišeni kaže, zar kako smiješ da kažeš, odakle ti hrabrost, da kažeš da onaj koji sve može i sve vidi i sve zna, da pomaže čovjeka u grijehu. Stvarno si hrabar. Da pomaže, hoćeš da kažeš da Allah pomaže čovjeka dok svjesno čovjek greši, da bi uzvizu njegovu vjeru. Jel vi shvatate što ja govorim? On kao da hoće da kaže da ti sa nekim grijevom koga svjeto iz nužde moraš ga uraditi, da će te Allah pomoć, pa će to se kasnije preobraziti vremenom, on će biti namjesnik u šarijaskoj policiji, nakon dugih godina iskušenja, što bude zatvaro i udar u nas, pritvaro, onda će dobiti nagradu. E, evo ti, sad si namjesnik, e, nećeš. Kao da hoće da kažu da Allah, evo ne kažu ako smiju, ne kažu ako stvarno, ako stvarno imaju mozga, pa kažu, da kažu stvarno Allah će pomoći ovu stvar, to je političare, ove ljude koji griješe, one koji su akidom, ali su na tal džemata, nemaju apsolutno ništa. Ako smatra da će to Allah pomoći, donesi nam obećanje da vidimo. Samo nam donesi jedan harf, jedan harf samo, koji ukazuje na to da će to što ti radiš, a nema veze sa dinom, biti podpomognuto od strane našeg gospodara. Ako će to biti podpomognuto, vidi kako si ti lažao još kažeš, pa dobro, ovo je manje zlo. Ne, ne, ne, evo sad ti mi kažemo, uzmi sve što je istina, nema ništa zla. I štaš onda? A tu će, hoće li to biti pomognuto, će reći? Pa hoće. Pa eto ti odgovor. Eto ti onda odgovor. Što ćeš uzimat od dva zla, tri, pet, manje zlo i sa zlom ideš i nadaš se da će te Allah pomoći. Pa je li se lakše onda nadat uzeti što ti uzmiš ili naređi, onaj ko ti garantuje pomoć. Zato, znači, ja ću vam, zato je kaže vaše korake čvrste, Onaj ko krene meni, ja krenem njemu, kaže rišeni, borite se na mom putu, ja ću vas pomoći. Sabljama, puškama i mecima, životima, borite se, dijelite, udjeljujte, dajte, i ja ću to pomoć. Jer da, ono što će uzvićeni pomoć, to će ti primiti kao i badet. A može li grije biti badet? <laughs> ne može, kako će biti? Ako ne može biti badet, kako će onda biti pomognuto? Kad je i badet, sve ono što Allah voli, od riječi i dijela. <laughs> Jel' tako? Svatate? kako će biti potpomognut onda? I Allah neće pomoći, što nije bade. Tak? Neće pomoći. Jer ono sve što za nas treba da bi pobjedili, jeste Kur'an su Sunnet. Ništa nam više ne treba. Ništa nam više ne treba. Znači, ne moramo se razmišljati, je li to zlo po nas ili nije zlo po nas? Ne, ne, to ne može biti zlo. Kako će biti zlo? Nema dvomljenja. Jedino možemo nekad u datom vremenu prostoru, e, hoćemo li sad to uraditi ili nećemo? Jer nismo možda sposobni, je lovo ili ono. To je druga stvar. To je sasvim druga stvar. Ali da će nas Allah pomoć u grijehu, to su bajke. To su čiste bajke. I zamisli sad, vjera usavršena, blagodat upotpunjena, poslan poslanik, peča svih poslanika, nema više objave i imamo sve kod nas. I pored ovakvog savršenstva, za koje uzvišeni obećava da ćemo biti namjesnici na zemlji i pobjeda, mi da tražimo snagu negdje drugo. I da tražimo pomoć, da bi dobili pomoć, poduzimamo nešto, uzroke koje uzvišeni neće nikako pomoć. Jer kad bi uzvišeni pomagao grehe, da mi grecima dođemo do njega, što ćemo onda sa ajetima, evo ti sa ajet, ovo ovaj, je surjali mrak. Danas sam vjeru vašu savršio i blagodat pravamo potpunio i zadovoljan sam njome. Da vam islam bude vjera. Zadovoljan uzvišen. Pa što ti nisi zadovoljan? <laughs> što ti nisi zadovoljan? Allah zadovoljan ovom vjeru. A ti treba da voliš ono što Allah voli, a da mrziš ono što Allah mrzi. Je tako? I ako je Allah zadovoljan ovom vjerom, šta to tebi smeta kod nje? Šta to tebi ne odgovara? Opet iman. Opet si u imanu za glavi. Jer najčvršća halka u imanu je šta? El vela bara. Ljubav prema dobro i mržnja prema zlu islamu. Da voliš što Allah voli, a da mrziš što Allah mrzi. Kako ćeš onda očekivati pobjedu? Kako ćeš očekivati pomoć? Ko će te pomoći? Zamisli, ja i ti nešto trgujemo. Ja konstantno tebe varam. Idemo zajedno, ali ja munjam. Ti ćeš mene reći, slušaj, bolam pa ja uložim, pa ja te više jedan dinar. Ko će ti vjerovat? Viš da samo petljaš. A poštenom trgovcu svako vjeruje. I da se obraćavamo, ko što se ovi obraćaju, za pomoć, kome više neko se jedno vrata. Ko mušici meke, kad je Ibrahim a.s. porazvija kipo, kaže, pitajte ovo. Daj, ba Ibrahim, šta ti sa nama te opriždi, za ne zna govor. Pa šta je vama ljudi, vi sami kažete da on ne zna govor. Kako će on prenijeti Allahu vaše dove. To pa je normalno. Vikan je neko mušik i budala. Kretin. Pa Ibrahime, znaš da on ne zna govor, šta ti sad nama? Eh, jer si nam ostaje ovog jednog, viš napravi od nas budala. Znali su da je to batra. Isto koji danas. Da očekuješ od nevjernika da pomogne u savršenu vjeru. Da očekuješ od nevjerničkog programa da ćeš preko njega dobiti reket za usavršene vjere. Kome je to uspjelo? Niko. To je samo zato što što ne vjerujemo da ova vjera, da se u ovoj vjeri i sa nošenjem ove vjere, znaš, kad ti kreneš sa osnove, ako neko pogreb, joj, možda ću baš biti ja taj, hajde da sam da sklonim. Ako neko guhap se, eh, možda će baš mene, hajde da se opet skloni. Pa ako neko zaprijete malo, pa možda će biti ja taj, da se opet skloni. Kako, ako bi svi tako reagovali, sve je jednak. Hajmo se onda skloniti. Sada da ne mora nas niko ni sklanjati. se sami skloniti. Nema potrebe. Jest, ali uzvišeni kaže, oni žele da utrnu Allahovo svjetlo, a on će, kaže, čim svoje svjetlo vidljivi. Veleu kerel mušiku. Pa kad ti nećeš da nosiš, svjetlo će postati vidljivo i tekako. Dovo će onaj koji će pojeti. To ko ste meli tiši za noćan, braća, Allah molim da vas nagradi, da nagradi ovog brata koji je pripremio sviđašnju rozbiju braću da se odloga. Vam volim da vam grije opusti dženet nas uvedi, da uputi sve ljude. Allah molim da pomogne muslimane da uputi ostale u Egiptu, da što prije padne na vlast. Allah molim da padne u sve tagutske vlasti i da učini da njegova riječ bude gornja da nas ne da nevjernicima u Allah molim da oslobodi braću iz zatvora. Allah molim da oslobodi braću iz egipatski i svi zatvora. Allah molim da im otvori zatvore i da njihovim rukama porizi u barak. Allah molim da im otvori zatvore, Allah molim da im otvori zatvore, gospodine. A on je kada otvori im zatvore, nek izađu. Nek izađu tvoji robovi. Amin da se satare ono što treba da se satare. Allah, ali da je oslobodi. Allah, ono je oslobodi iz zatvora. Allah, ono je oslobodi iz zatvora. Gospodar, oslobodi, otvori im zatvora. Otvori im kapije da izađu napolje. Otvori im, a ti si milostnost. Ti sve možeš. Molimo te, gospodar, da ih oslobodiš i da izvedeš da njihovim rukama završi svi tabuti na zemlji i na čemu. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanak Allahumma inna. Ashhadu an la ilaha يا ما بكيت من الفرح بعد الاحزان يا ما ذرف دمعي على خدنا الضاح يا ما نشاف لحظة على كف الأوجان يا ما ضحكت بدنيتي ضحكة فراق يا ما بكيت من الفرح ما بكيت من الفرح بعد الأحزان Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. www.pautal.com Soba, put, vjernik.